ciu didacticae libroi devas esti paperae? En la unuae monatoi de la iaro 2023, aperis en la Brasilia Stato San Paulo curiosa polemico. La guberniestro starigis regulon che ciui didacticae libroi normale liberatae alla lernantoi de publicae lerneioi estos de nun nur virtuale en podofo formato, quancam oni disponas pri suficia quanto da paperae libroi. Compreneble la discuto al prenis politica in coloroin, set al ni interesas citie nur la technicae demandoi. Ciu estas opportune che geiu nulloi ne plus usu fisicaen libroen, cae studu nur per ekranoi. Ciu tio influas la qualiton de lernado cae de legado? Diversei academiuloi cae institucioi discutas pri la afero, sed generale scienz faculoi plei ofte sugestas che papero ancora estas pli efica por acquirado de lego capablo a parte en ne landoi cun granda soziei sozia inter en logiantoi per papero shaine, on lernas pli profunde ca e critiche legas grava e esploroi pritio venas el landoi, organizo por cunlaborado cae economia progresso, trovis che dec viniarei lernantoi, ciui cutimas legi papera in libroin, recevis mesume plia in quardec poentoin en concurso prilegado, compare con lernantoi nelegemai. Tio respondas al dec procentoi legantoi per papere libroi montras pli da plesuro en legado. Compreneble, legado per interreto havas fortain avantagioen, kiel rapida maniero capti informoen cae datumoin. Sed esploristoi opinias che generale gi estas pli supraja, dum presita texto estigas pli mal rapidan cae attentan legadon. Per ecrano oni legas en maniero simila al tiu cion oni usas por legado en sociai retoi. Presitan texton, precipe se longan, oni legas pli detaleme. Oni povas revisiti iam legita in pagioen pli facile, ca tio faciligas la concentrigion de la leganto. Cae critica legado certe influas la capablon compreni complexain argumentoin, analisi informoin, cae ec accepti malsamain vidpunctoin. La homa capablo legi cae interpreti ne trovigas en la cerbo ec de la nascigio, gi dependas de cerbai connectoi necessai por pritractado de argumentoi, subtilagioi, ironiagioi cae emozioi esprimitai in formo de texto. Legado per ecrano estas plenumata per ia spezza cogna sem pacienzo, quiu mal helpas plenan plongiadon en la legatae sentoi cae pensoi de la verquinto. Compreneble, tiu polemico alportis cun si alian discuton. Oni ne occupigiu nur pri la demando pri papero au ecrano. Oni sorgu ancao pri la qualito de la didacticae libroi, en quiu ein formato ili estas proponatae al la geiunulloi. Nu, la discuto estas plena de detalloi cae complicajoi, char la fenomeno pri legado per ecrano estas relative nova. Sciencisto i plu esploru cai trovu la veron. Dume la guberniestro de stato San Paulo decidis che provisore oni liveros al la publica lerneioi kai virtualain kai paperen libroin.